cacu mu ndwi yahera twari twagarutse ku bijyanye n'integuro eh, igenga cyangwa itegeko integuro y'itegeko igenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 gushira 2025 uko mwumvise umutumire yarashikirije bimwe mu byo abona byokogwa kugira amafaranga leta izokoresha no kuvuga umwaka w'amafaranga uzomere neza gutyo ari ivyumviro ibi nabiriya byotangwa haba n'abahinga n'abandi ekana leta kugira biko regweho yo nteguro rero y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha uno mwaka ikaba mu nyuma ku munsi wa kane yaremejwe n'inama nshingamateka hari ku mugoroba amafaranga leta rizokoresha akaba yavuye ku mafaranga arenga imiliyaridi ibihumbi bitatu n'amajana indwi na mirongo umunani aho hari mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira wa bibiri na mirongo ibiri na kane acaja ku ma miliyaridi arenga ibihumbi bine n'amajana atatu na mirongo umunani aho akaba ari uno mwaka ni ukuvuga yuko hiyongereye ko hafi ibice cumi na bitandatu rero muri karadiride muno munsi tuzakuraba bimwe na bimwe mu byahindutse canke mu bizokogwa kugira koko amafaranga leta izokoresha muri uno mwaka wa 2024 na kane na na na bibiri mirongo gatanu uboneke François Kimana akaba ari waza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma reka rero mu kanya tuce tuja mwidonido ntaza kuba ari kumwe natwe ariko reka tugaruke kumbure ku byavuye mu nama nshingamateka nk'uko nariko ndabibashikiriza integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uno mwaka w'amafaranga wa 2024 ushira 2025 ukaba waraduze hafi ibice cumi na bitandatu ku ijana ni ukuvuga ko yavuye ku miliyaridi ibihumbi bitatu n'amajana indwi na mirongo umunani mu mwaka wa bibiri na mirongo irindwi na gatatu ushobora bibiri na mirongo irindwi na kane ajya ku miliyaridi zirenga ibihumbi bine n'amajana atatu na mirongo umunani uno mwaka inyuma rero yo gushikiriza iyo nteguro y'itegeko umushikiranganje w'ikigega cya leta ariwe yari yaserukiye leta mu nama nshingamateka abashinga barashikirije cyane cyane amakenga ajyanye n'ubukene eh, bw'amafaranga leta ikoresha canke n'amakori leta yegeranya atigera agabanuka ahubwo ngo yongerekana ku mwaka ku mwaka mushikiranganje mu nyishu yatanze akaba ari uko hari imigambi ya leta gusanga itwara uburyo bwinshi eh, ikaba rero ari migambi isanga leta itegekanya kurangura aho rero hakaba harimo cyane cyane imishahara y'abakozi ba leta reka orunera muco yari yayishikiye mu nama nshingamateka atubwire idonido nyuma yo gushikiriza integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha uno mwaka bamwe mu bashinga amateka bashikirije amakenga ajanye ahanini n'ukungene uburyo leta izokwegeranya biciye mu makori n'amatagisi bwongerekanye mu gihe ubuzima busanzwe buzimvye abo babandanije bagira amakenga ko leta izogumana igihengeri cy’amafaranga ikeneye nubwo ubwo buryo leta izokwegeranya biciye mu makori n'amatagisi bwongerekanye bukava ku miliyaridi zirenga gato ibihumbi bitatu n'amajana atatu na mirongo indwi umwaka uheze bukaja ku miliyaridi zirenga ibihumbi bitatu n'amajana icenda na mirongo ine bamwe muri abo bashingamateka babona ko hari ibisata bimwe bimwe leta yongereje uburyo izokoresha bitari bikenewe naravye ukuntu mwadugije ku bintu vy'amarimonade 25 purusa ibyo nabyo bigaca bituma umuguzi azoca azimbwa cyane mu gihe ababyeyi utabona ko amakori ari menshi bakabyihoza mm, n'abarundi batosubira kubigura cyangwa ugasanga n'ayo mafaranga mwari kwinjiza ntabonetse gutyo tukaba turi ko bije fikitifu umunyagihugu wagiye kuremererwa cyane ibintu by'amasiri takisasiyo do kuri kino kiriya notama ibintu by'impunzi murazi ko abarundi barafise abana bagwiza kugura ama uniforme hanyuma hari ikintu nabonye kirafrapante petit yewe niveau de la uyu munsi mutuzaniye integuro aho intandasi ivuye ku miliyoni majana atatu na mirongo itanu na zine ikagurukira ku miliyoni majana indwi na mirongo ibiri none ko twari twigeze twumva nyir'icyubahiro avuga yuko iwe atangorane ko afise ibigega bibogaboga ayo mafaranga mwongeye dango gutyo ko ari menshi cyane umushikanganje w'ubutunzi Odas Niyonzima asigura ko kubohora amapete mu nzego za leta zigengwa n'amategeko ziharije bizotwara imiliyaridi zirenga gato mirongo ibiri zibiri hamwe no gukosora ubusumbasumbane bw'imishahara hagati y'inzego z'umutekano no kwivuna abansi no gutanga ubuzi bizotwara imiliyaridi zirenga gato mirongo itatu ari bimwe mu byatumye uburyo leta izokoresha bwongerekana ku kibazo c'amakori n'amatagisi asigura ko yongerejwe kugira imigambi ya leta iranguke bike aho inkikori rizuharugwa ku gaciro k'umuduga umuntu azuba yinjije leta ikore itegerezwa gutoza amakori n'amatagisi n'andi mafaranga yinjira mu kigega cya leta hanyuma ikabona guheza kuyashyira kuri ibi bikorwa byose turiko turasaba by'amabarabara by'amashuri by'intebe by'imishahara n'ibindi igihe rero hatoba hagiyeho amakori n'amatagisi yibije bije ya intendanse ya perezidansi bazatakiye ivuga kuko iyo turi turakora bije abajeje institution nibo baheza bakazana bikenewe nyuma y'ibibazo bitandukanye by'abashingamateka ku bijyanye n'integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izakoresha yongerekanye ku bice hafi cumi na bitandatu ku ijana yahavuye yemezwa n'abashingamateka ijana mu gihe cumi n'umunani batagize icyo bayivuga ko amafaranga yoba yarategekanijwe mu nteguro y'itegeko leta itegekanya gukoresha kugira leta itorere inyishu ibibazo by'ibura by'ibintu bimwe bimwe bya nkenerwa ari nk'isukari ibitoro n'ibindi umushikiranganje w'ikigega cya leta akaba aterekanye neza ko ikibazo cy'igitoro kigiye gutorerwa umuti ariko ngo nk'ikibazo cy'ikena y'isukari canke amatagisi yariko yiga mubise ko yemeje n’itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uno mwaka wa bibiri na na na mirongo mirongo ibiri ibiri na gatanu amafaranga yaduze ku bice bishika hafi cumi na 16 reka n'ubunyene twumvirize bakonera muco yakurikiranye ivyo bikorwa bimwe mu bitekanijwe gukorwa biri mu nteguro y'itegeko igenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane ushira wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu nko mu gisate c'amagara y'abantu hariho kubaka ikigo kijejwe kurwanya indwara za kanseri hamwe no kubaka kandi no gusanura amavuriro byose hamwe bizotwara amafaranga arenga miliyaridi mirongo ine na zibiri hagati aho bamwe mu bashinga amateka bakaba bifuje kumenya ko hoba hariho amafaranga leta yatekanije kugira batorere umuti urama wiki na gibituru isukari n'ibinyobwa bya brarudi nyakubahwa mushikiranganje ubwo turashobora kuzoshika kuri ino nteguro y'amafaranga abantu bariko barakora muri buno buzima batagikora amasaha nk'ayo bahora bakora mbega hari icizere tubwira kicoba kiriko kirakogwa kijanye mu by'ukuri n'ihagarika ry'ibi bintu tumaze iminsi cya bino bitoro mumbo n'imvano mwavuze ko mu bijyanye n'isukari ko harimo innovation byo mu mabuni nabyo usanga bikaze cyane umushikiranganji w'ikigega ca leta Hodasi Niyonzima yishura kico kibazo c'igitoro gifatiye ku ikena ry'amafaranga mba makungu nayo kibazo c'isukari ngo vuba kiratoregwa inyishu kubera ko hafashwe ingingo zorohereza abadandaza kugira abayinjize mu gihugu kwisukari yuko abantu batazosubira gutonda yego subvention ivyo duhevye tax ya 10% duhevye tax ya TVA nayo madwa de douane effectivement subvention ni ukugira ngo ntagire abantu basubira gutonda ufise umutahe agenda yizane ayidandaze muri icyo gihe ntawe acavuga ngo wikirongo ico kibangahe ivyo ni umwanya rero nta nyishu nobaha ikibazo c'igitoro nivyo ni intambamyi ariko ntawe acavuga yuko igihugu kizoguma kimeze uko azi ko intambamyi nyamukuru naho tuguma tusa n'abavyirengagiza ni uko tubirangura mu makungu tukaba tubirangura mu mafaranga mvamakungu aya mafaranga nayo muzi ko tuyakenye ku bijanye na brarudi uwo mwomenya ko ari ishyirahamwe ryigenga leta n'ibyo irafise umutahe n'ibyo igishasha rero kuri burarudi nayo ifise ikibazo nyamukuru cy'iby'amafaranga eh, mvamakungu kugira ngo bazane make premiere eh, nabo nyene nk'iby'isukari byabakora ko cyane kuko bakoresha isukari nyinshi eh, turizera yuko ari kimwe mu bizotuma umwimbu wa Brazil nawo nyine eh, twizera ko nabonye bashobora guca boroherwa ikindi yamenyesheje afatiye ku makenga y'abashinga amateka nuko inyigisho z'ubukahereza ubwenge zitokugwaho ngo huko difise ico zifasha ikindi gitekanijwe gukorwa mu gisata c'amagara y'abantu nuko ku gisabo c'umushikanganje w'amagara y'abantu abaganga bagiye kuzoza barahabwa uturusho Ibyo bakizera ko bizogabanya igitigiri c'abaganga baguma baja hanze gukorerayo arakoze rero ornera muco yari ngaho mu nama nshingamateka ngira mwarumvise eh, kuva no mu ndwi iheze turi ko turagaruka cyane cyane ku mafaranga leta itegekanya gukora uko azokoreshwa n'ibindi mwumvise ko iryo tegeko ryahavuye ryemezwa n'abashingamateka hafi ku bice birenga mirongo umunani ku ijana rero akanya rero namwe ni rwanyu mwumvise uko bimeze uko biteguye eh, banyeretse ko hari umuntu ari ku murongo alo ni amahoro alo ah, ndabarambwira amahoro y'imana kuri radiyo isanganiro eh, ni amahoro n'amahoro usanga ikaze muri karadiridimba murakoze cyane kuba ikaze ndanashimye intumbero mwahaye ikiganiro murakoze akanya ni rwawe mwidondora murakoze cyane nari nifuza ko mutumire iyo bari kugira ngo nk'umuhinga tubwira icyo yiyumvira ariko ntacyo reka twe dutange ibyiyumviro mm. nawe dusanzwe tutari abahinga mu by'ubutunzi yafatiriwe ku munota wa nyuma mu kanya ka nyuma murazi yuko burya kenshi na kenshi ntubone abanyaburayi n'abandi bo mu bihugu by'ibihangange baducamo mu kibazo ngo n'ibindi ni kubera badusumbya ubukomezi igikenye mu by'ubutunzi mm. mm. ugaca usanga rero natwe nibwo twirinda ko baduhereje biriya bita ngo imfashane n'ibindi mhm. kugira ngo badukoresha ibyo bishaka igihe rero ibihugu by'iwacu nabyo bizoronka ubutunzi bukomeye bikigenga mu by'ubutunzi mhm. niho tuzoca dutangura gufata ikibanza gikomeye novuga ku isi mm. hanyuma rero kubitwerekeye n'uko icyo ntushikiriza n'uko nk'uko mubizi leta nta handi isoroma leta isoroma mu makori n'amatagisi yatwebwe abanyagihugu mm. kandi rero muri iyi myaka ya hafi si mu burundi gusa amatagisi agenda yiyongera ku rugero nubwo ruteye ubwoba ku banyagihugu twebwe dusanzwe mm-hmm. ni ukuri eh, ndagoye nk'akaruriro naho ntashaka kugereranya ibintu nka hano muri kino gihugu tubayemo nta n'igiceri ntanga kandi nk'iyo ni serivisi ikomeye kandi mu bisanzwe iziba cyane rwose ni ukuvuga ubuvuzi buba buri ku buntu bira eh, ubuvuzi buri ku buntu ni nk'akarorero ntazi Mm. kubonana na muganga n'ibintu bisibye rwose iyo utari umunyagihugu ngaho mm. nka twebwe rero kubera urumva ayo matakisi tuba dutanga ayo mahera ari ibintu aca akora nk'aho ngaho umunyagihugu wese aho tuba dufise iyo kuverutira mm. ariko bitandukanye cyane no muri bino bihugu bya afurika eh, hakaba rero n'icyo ni ukwita fili sosiyali mm-hmm. aho nabona yuko adakora aba afise gatita agaposho kiwe hmm. ko kugira asunike iminsi hmm. ugasanga rero tugiye no mu bikorwa ibijyanye n'amabarabara ibijyanye n'ayandi maserivisi ugasanga biratangwa neza ata ata birakoreshwa neza bigatangwa neza serivisi ziratangwa neza aho rero niho nje mu ntumbero diferanse kubera murabizi mu bigo by'iwacu ah, vuga muri afurika muri rusange hmm. kenshi turumva ikoreshwa nabi ry'amahera turumva ibibazo bya rushwa turumva ibintu bene ibyo bituma umenga abari ayo matakisi baca biyumva umenga ntakora icyo yagenewe mhm. naho nyine twashaka gushika ko kumbure mwumvise ko eh. n'abashingamateka bavuga bati none kuki amatagisi aduzwa ku mwaka ku mwaka amakuru n'amatagisi aguma aduzwa ku mwaka ku mwaka hakugabanuka ariko ugasanga kumbure icyo ayo mafaranga akoze cyangwa koze” mhm. ni ukuri ahaniwe bimwe by'akarorero mm. nibaza yuko byoha icyizere twebwe abanyagihugu ku buryo uh, no kuri ayo matakisi tutidoka nka bimwe muri bino bihugu nakubwiye yuko turiho amahera menshi mugabo tuyariha n'umutima umwe nta wibasigaza byinshi kubera turazi nta ruswa ihari hmm. hanyuma n'ayo mahera ishuri agenda bica ku mwanya cy'ubwinshi turazironka ku buryo buhagije mhm. murakoze cyane david yotawa muri canada cyane cyane kuri iyo ntererano mutanze y'iyo amafaranga Ah, umunyagihugu atanga yotegerezwa gukora na yone agafasha eh, cyane cyane uwo munyagihugu akimva ko ariko atanga ikori ejo rizomugarukako apana gutanga ikori kumbure ejo eh, rizotungisha cyangwa rigahaza bamwe abandi baguma murakoze cyane igituma hariyo bake hariyo bake nico gituma mm. sanga nyene tudakunze ku cyo bavuze go mm, mwatubwiye mwitwa Jean Bosco Jean Bosco muri Brazil sangwe ikaze Jean Bosco murakoze cyane hano mhm. nawe duga ku ijambo mugabo ikibazo uburyo ahantu gihagaze cyane yego n'izo nteguro z'amategeko cyane cyane izi nteguro ziza zerekana ingene amafaranga donc ziza kwerekana ingene amafaranga leta izokoresha zimeze ni integuro by'ukuri ubwazo zitameze neza kuko ni zategereza kuba imbere y'uko ziza kuba hariho implan yakozwe neza mhm. ya yahanahanywe ko ibyumviro cyane n'abahinga kandi abahinga by'ukuri bafise ndabyite uburambe ubuhinga mm. bukwiye mm-hmm. hanyuma iyo nteguro ikaza yerekana neza ati nimba ari amafaranga ajya mu burimyi kuko uburimyi n'ubworozi nicyo byo bisata bikwiye kujya imbere mm. ni nabyo bitunze abarundi benshi hafi ibice mirongo icyenda ku ijana exactement mugabo biga uburyo bikorwamwo si kuko mu burundi nta burimyi buhari hmm. ndashima bujya ijambo abarundi babona avuga ngo abirimizi mhm. bujya umwirimizi n'umurimyi baratandukanye ko umwirimizi ni umuntu aririmira nyine two gufungura twiwe mugabo turakeneye abarimyi mu burundi hmm. bamwe barimira igihugu cyose barimira n'abari inyuma y'igihugu turonka ibyo dushora Ivyo rero birakwiye ko ico gisata leta ikwiye kugishiramwo uburyo bukwiye, kuko nicyo gitegereza kuza imbere, imbere mm-hmm. y'ibindi byose hanyuma ejo haboneka ubwo buzi abo bantu bakora, haboneka abo bantu bashinga amahinguriro imbara yo kugira transformation y'iyo matiere yabonetse mu burimyi n'ubworozi, mm-hmm. batanga amatagisi. Amatagisi araturemera kubera iki? Mm-hmm. Turi bake, uno mm. munsi wobwira uti vomere nk'ubu kurubaka urubaka nk'akarorero umuntu mhm. aragusaba ati wowe uvomere inzu yose uri umuntu umwe muri babiri muravunika mugasubira kandi izuba ryatse mm. ndakumva ndabumva neza eh, ego iyo nzu wowe uyikoreye uri umuntu umwe muri bakeya mutegereza kubona ko nk'iyo bishyize amazi akameneka canke uruzuba rukaka amazi bigasaba ko mwongereza amazi menshi mu rwanda nyamuvunika muri benshi hmm. mugabo iyo by'ukuri habonetse abantu benshi bayidonke bategeza kuvoma ayo ntimuheze ngo muremerwe cyane ikibazo rero dufise ayo mafaranga naho ariko aza muri bije asabwa ikibazo ntariko karaza kugira investissement ariko hmm. ni ibitura consommation Mm. no guhemba abo bakozi bahari basanzwe bahari nayo kugura ibitoro petetere abatembera abatembere utabona embetsima biriko birazana ariko mwabasaba uno munsi ariko araremera abantu umushikiranganje mwumvise yuko iby'ibitoro byo yavuze yuko kumbure eh. bigugwa mu mafaranga mva eh. makungu kandi ntayahari eh. E, exactement. Erega eh, iyo investisema bakwiye kuraba n'ubwo burimyi cyangwa ubworozi mm. turiko turima iki by'ukuri ego hari ibyo le premier necessité pour kugira hmm. abantu bashobore gufungura birumvikana mugabo kandi nimba by'ukuri dukeneye no kuronka ama mhm. hari ibyo tugeza gukora ko tugeza gushora hanyuma hari ikibazo dufise nibaza ko gikomeye cyane mm -hmm. burya by'ukuri sinzi ko murabiraba nuvuga abategetsi cyangwa intwaro ntakiri kirakorana n'abantu bize cyane kuko nk'ibyo bintu biri birakorwa byose ese kubera ko badafata abo bigisha b'amakaminuza bize mu mayekonoma mu planification baga ibihe intumbero je ndizeye neza ko abo bantu bashobora guterera igihugu mu buryo butandukanye ahubwo babuze umuntu abahamagara ababaze biyumvira iki nabo hmm. kuko baguma bavyumva ku maradiyo baguma babisoma ku marezo sosiyo ntawe ubabaza umunsi baricaye nk'abarorerezi bashobora kubona incabwenge z'igihugu zica ataco zibazwa umenga hari abantu bane bo ntibarimwo ubwa mbere ntibahere kuri abo bafise ngaho mu gihugu kuko mhm. nabo mba makungu kenshi basaba ayo madevize nyene mhm. niyo bantu bakoresha resource bafise d'abord hanyuma hari umuhinga mva makungu azoboneka azoba sugere parcelle genre azo abo bonyene bo ngaho iwacu bazotubwira ati burya ari abahinga bo muri ibihugu bakoze uku barafise burya abo bahinga bize uburundi barafise abahinga bize mhm. kandi biyumvira muga ikibazo bafise na byinshi mugabo agenda ndafise ikibazo mbega abantu bagira amaplan y'igihugu abantu bagira integuro z'igihugu barasoma by'ukuri ubwo ibyo abo abo bahinga b'abarundi bwabo bandika no ku burundi by'ukuri kuko birirwa barandika uri kurasoma urabona ati none habuze nk'iki iyi dokima kubera iki burya uwoyikurikiza ntiyoshika mm, none mwibaza mwebwe mwibaza yuko cyane cyane kuki abo bahinga batabwirwa alo we ndiko ndabumva harimo interference umuti mwibaza yuko ari kubera iki abo bahinga bo batashikirwa ubwo leta yo ntiyobikora ko byoba biva kuki canke yoca mu zihe nzira ikibazo jewe ndi umurundi kandi byukuri njemba mu Burundi nuko no munsi noba ntahagaze mugabo ibibazo by'ubundi bimwe n'abikurikiranye hmm. ikibazo gihari hmm. kuva na kera gutangura iby'amarepubulika harabaye ikintu cyo kwinubana hagati y'abantu bategeka n'abantu biga hmm. kuko urumva abategeka ntibizera abantu biga hakaca hazamo akantu umenga abantu bize umenga nabantu abantu b'amayeri umenga muri politiki ibintu bavuga mpenga ntibiri puratike ora oh, ikibazo hmm. kihari ni uko usanga akenshi ah, kuva na kera abanyepolitike ibintu baporopoza ni ibintu bidafise usanga atafatiro ry'ubuhinga ririmo ahako rero ah, kubera atabona ikintu aza kwereka umuntu w'umuhinga atuma ah, atamushyira ku ruhande hanyuma hmm. abo bahinga nabo rero baza baca kwegeza inyuma incabwenge egizagitema kuko hmm. utafise icyo uza ku udafise nk'idokima yanditse integuro imeze neza uba perezida ngo mu kugira mwugurure ibiganiro muyage muhuza uca ubigiza hirya nabo barundi baca baja ku ruhande ukamenga na bakihorera reka hmm. turabe nako ko abikora hmm. ukazorindira imyaka itanu ikikubita cumi ikikubita n'iyindi umuntu umuhinga agatinda agapfa ataca igihugu kubera yarabanze kuba umurorerezi hanyuma rero intwara zagumye zikurikirana uko n'uyu munsi bategereza kubikosora bareke kubona ko abantu bize abantu bigisha mu makaminuza umengani umengana reka nkoreshe ijambo ritanyohera ariko mbabarira amatwi umenga n'abakeba hmm. umenga n'umuntu hmm. umenga si abarundi bagifite icyo babazwa icyo kintu rero ni ikintu gikomeye kiriko kiratwononera abo bantu genda kubwira ukuri yaba mvise ubushobozi umuntu wa mbere nobajije ikintu n'imbere yuko nza kuvuga ibindi byose yobaye mwigisha wa kaminuza mu madomene yose nkaba ibibazo bije nibo noshizeho mwe mwarize muri benshi bigishijwe ku buryo bw'igihugu ubu rero ni umusinga mu bazi iki kibazo muteza guterera umuti vuga ibikenewe tubirondere mutore inyishu nibo noshiraho amabibananiye ntihaza nkavuga nti bwa bundi nta ncabwenge mm. dufise mu burundi mm. nja kubona nta ncabwenge dufise ntarabona aho bageza kuyumvira je niko ndabibona ahandi aho tugumye tubikora ibintu byose bikaba politiki gusa umengane turiko turaca imigani ndababwije ukuri turiko turagenda ahandi e, turiko tuja ahantu tutazi mm. ahandi ahandi bavuze umwigisha wa kaminuza hama hariho amahuriro hariho novuga nk'amakonseye Mm. kandi yabaye abanyepolitike mu migambwe baba bafise amakomisiyo tekinike arimwo abahinga hanyuma hakabihiganwa ryo kurondera abo bahinga ati mu mugambwe tugeza kuba dufise abahinga bameze uku bameze uku hanyuma bakagira intumbero batwe ikibazo dufise abo bahinga barikumira abategetsi nabo ntibashaka kubegera by'ukuri icyo rero ni ingorane ikomeye cyane ni ukuri tugumye muri uko gukora gutya nta ntambwe tuzotera uburundi buzokwama buriko buratanga burondera ah, amadevize butayaronka tuzokwama turiko turagira investisema amaplan pour consommation gusa sans investissement hama tuzogera ahantu tuguma turi tre dependa gushika n'aho abantu bavuga bati uburundi karabaye vraiment hmm. cyari igihugu gifise potentialite nyinshi kuko ndababwije ukuri ibihugu byacu byo muri afurika ah, munsi ya equateur ndababwije ukuri twebwe dushatse indepandanse alo akanya turaca gafise ndabona mu buhinga bw'ibyuma bariko baragerageza kugira n'abandi imirongo murazi ko yuguruye ni itandatu na rimwe canke irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo na gatatu mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi kuri izo nimero murashobora no kuturonka kuri ubu bwa whatsapp call eh, byasahiriza mu buzima rusange bw'abanyagihugu biriko birabura ariko urumva ah, n'abo bambanjirije baravuze ibintu bitari bikeya bitari bikeya byoza ari inyishu hmm. eh, baravuga ni ibibazo byinshi bihari birabanye n'amatagisi tugomba kubitorera inyishu kugira tubandanye tubaho neza nk'umuryango mhm. numva n'igihugu nacyo nimbwira ko ari nk'umuryango igihe dufise ibibazo abarundi twagomba kwicara tukavuga ati ibibazo bije bivahe he bije gute bidushikiriye gute ni iki cyabaye kitari gisanzwe urabye abantu bari muri diaspora amahera borungika mu burundi y'amadovize agasahiriza igihugu yonyine yoba hmm. ariko ubu nk'imyaka itanu ine itanu iheze sigaye mbona amahera yose yorungitswe nanjye ubwanjye ndabikora ndabikubarire hmm. sitadire igenda akunda ikintu umuntu anyorohereza umuntu arungitse amahera yiwe umuntu w'iwanyu avuye ruguru tuvuge nkatwe tuva mu ntara za ruguru mm-hmm. avuye ku mutumbi wabo kugira ashike kuri provinsi ahari ubuzima administrative aho haza kurondera banke ariko beke hari hari mituwere hari bankogo hari BCB urumva agakora ibirometero nk'umunani akagenda yashika aho kugira mu hutwo duhera twiwe agasubira agataha ataturonse kandi baraturungitse turiho kandi babibona urumva rero ayo marezo aza asahiriza kugira sitadire akureho ibibazo byari bihari bijyanye n'abadiyaspora rungi nk'ubu dufite abantu bo mu madiyasipora baje mhm. izo serivisi ariko turabibona ko ayo mahera atakijya mu burundi turafise sitadire ama ibintu biva mu kuzimu amamine ubutare amamine n'ibiki byose ubutare mhm. ni gute busigurira abanyagihugu ko ubutare kuva tubwimbura tubufise mu gihugu butinjiza amahera mu gihugu mm. nk'iyo ni gestion ni bande none abo ubutare ko ari ikintu jewe niyumvira ko ibi bibazo bihanze igihugu turimo aho kugira leta ibyizingire ko ibigumane iguma irondera inyishu zidashika zidatorera ikibazo nyacyo ngo kive mu nzira mhm. ihaguruke ifate ari uwo nk'uwo mwari mwatumiye minisitiri wa finanse abo bose izo ncabwenge ibakoranye ibwira abanyagihugu ibibazo dufise n'ibi urabona mwarimbuye akadusahiriza kaduha amahera mwarakarandaguye umwiterera ibiharage kuko ibiharage bizana amahera asumba ya kawa nicyo gituma turi muri izo ngorane noneho leta irafise amatongo barondera ayo matongo yose ya leta umuntu wese yarakwiye kwiraba jewe nk'umurundi mutoya ego turakeneye ibi n'ibi n'ibi leta irakeneye wowe wakoze iki wirabe wowe wakoze iki nk'umunyagihugu mbere yo kwidoga bamwe mm. bakaza bakicara mu bitagara barafise amatongo iwabo ruguru amatongo yararaye umwaka umwe imyaka ibiri bakaza leta leta ni erega leta ni twebwe kwijana akaba ari byo byiyongeye ko iyo tegeko nk'uko mwabyumvise ikaba yaremejwe n'abashinga mateka nuko rero turabandanya turacasigaje hafi iminota cumi n'itatu ubu ntuburihabwa ibigi n'oma kanatsinda bigi ndagize ni impore sangwa ikaze muri karadiridimba mu kwidondora umunywanyi w'iradiyo w'isanganiro akaba ahengamiye mu mana by'abagira ikintu wese wundi ni kingsley ariko nubwo akanya ari gatungira muzaba musubira kuduha imputse cyangwa mutorondere kandi karyo kugira ngo ikiganiro gishobore kubandanya kubera ikiganiro ni ntuze ntumbero muhaye ikiganiro ni inkoramutima kubera mm-hmm. igihanga abarundi bose baba bari mu burundi cyangwa bari mu mahanga mm-hmm. eh, yaduze kandi eh, birabya atigera agabanuka mumvise bamwe baravuga bati burya hmm. ibihugu byose n'ayo mafaranga abeshaho igihugu ariko ni byiza yuko mu nyuma kumbure yotumberezwa mu byo yakoreshejwe ngira mwumvise aba batanguriye uko bashikirije mbe mwebwe murabye aho iwanyu aho muherereye mubona ari gute koko umurundi yo bandanye atanga ayo makori n'amatagisi ariko ahimbawe kumva urabona yuko ari kuneza y'igihugu ciwe amakori n'amatagisi badugize ku mubyeyi eh, cyane cyane ku murundi uwo wese mhm. sinzi uko nubivuga si kubera uri kuraraba amikoro y'abarundi aho bakura uburyo babanza bakaraba ese umunyagihugu amahera yavana hehe mhm. nk'umunsi isi ndimo yo mu burundi yifashe gute yoba yimbuka ku buryo uwo munyagihugu aba ari ahantu hahera mirongo irindwi n'atanu yiyongera kugira ngo ashobore kubona intuze kubera turi ko turaraba ku isi nzima mbega ikibazo kiba kihari hamwe ayo makorebo yatanga ibyo abanyagihugu baba bakeneye mu birongo mhm. kibe si ukuduza ibiciro cyangwa kuduza amatagisi mugabo ni ugutanga n'iryo kubona mugabo n'icyo kintu ukabona icyo utangiye hmm. kiraboneka urumva ibiciro biraduga mugabo n'ibyo bintu ntibiboneke mubandanye muroranirwa kumbure dusigaje akanya gato ariko ako kanya turashobora kwakiramo umwe kugira ngo turangiza kino kiganiro cyacu aricyo cyanyu mwebwe abarundi muri hanze harayazova ku matagisi n'amakori umunyagihugu asanzwe ari hamwumvise kandi na bamwe n'abandi cyane cyane mu bagiye barakura icyo bagiye barashikiriza nk'inyishu babona nk'umuti urama kugira koko abo makori cyangwa amatagisi umunyagihugu atanze amushike ko mu kuvuga abone yuko iyo ariko araterera igihugu ariko arafasha